Odrina ndayikeza muhinga bw'ivyuma mwakoze gukurikirana radio isanganira isamiranira hani bujumbura ko mugwa mukuru y'u Burundi kaze murano makuru tugira ngo tubashikirize tukayahera ku ngingo nkuru nkuru zikurikira Bamwe mu banyepolitiki bari mu buhungiro ntibahumurizwa n'ivyaraye bisabwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu aho busaba ko botahuka harimwo ndetse na bamwe mirongo itatu na bane bakurikiranwa n'ubutungane Murano ano makuru muraza kumva Leonardo Nyangoma umukuru w'umugambwe Sendede aho avuga ko gutahuka byoca mu biganiro bibera hanze y'igihugu imyaka cumi n'umunani umunsi ku yundi irarangiye hatewe ku mukono ku masezerano yarusha kubwo hazorongoye Burundi silvestre ntibantunganya ngo ayo masezerano yaragize akamaro aho yatumye abataye igihugu batahuka naho n'ubu bishika abantu bagahunga byongeye ngo ayo masezerano ntarati igihe urwego sense rujeje gucungera ibinyamakuru guyamiriza ibyaraye bishikiye abamenyesha amakuru batatu b'iradiyo y'imico kama aho babujijwe gukora n'igipolisi akazi kabo nesitoho bankumukunzi arongoye urwo rwego akabona ko barenganijwe ucana ayandi ku minsi yose ya kabiri murabimenyereye ni ku bijyanye n'amagara y'abantu uyu munsi turongera kubaganirira ku bijyanye n'indwara ya hasima sangwa ikatsi sangwa muri sanze 우리 라디오 이상가니로 ndasubiye kubaha mwaramutse gutahuka kw'impunzi z'abarundi harimo n'abanyepolitike bataye igihugu ngo ni kimwe mu byo banza kuganirwa ko mu biganiro byo hanze ibyo bivugwa na Leona Nyango Marongo umugambwe Sendede muri kino gihe aba mu mahanga ashikiriza ko mu gihugu atamahoro ahari ngo kuko abarundi babandanya guhunga ni nyuma y'aho umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu atereye akamo kuri uyu wa mbere abanyepolitike bahunze igihugu guhunguka ngo kuko amahoro ari yose rero n'abanyangoma yakuye kuri telefone na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga ico ni kibazo ni kibazo kiri mu bindi cyo kibazo kitahuka cy'indongozi abarongoye cyane cyane imigambwe bahungiye hanze y'uburundi ituze byogaruka mu burundi ikibazo cyaba cy'abanyororo bapfungiwe ibyiyumviro byabo bapfungiwe ibya politiki hariho n'ibibazo rero bijyanye n'inzego z'igihugu zojaho abarundi nka bose biyumvamwo inzego zihumuriza abanyagihugu kandi tugasinya amasezerano iyo yarusha cumi n'umunani iraheza ayo masezerano asinywe igihe twayasinya amahoro yaciye atangira kugaruka buhoro buhoro hanyuma abarundi barashobora kwizerana iby'amoko biratangura kugabanuka ndetse no kurangira byasa n'ibiko birarangira nibaza yuko abo bavuga ngo ni amagaburanya babatogira ubwoba kandi ibyo bizoba ku neza yabo kuko uko bateba abo bari ku butegetsi niko ibintu bizoyangara bazobona ibintu bibahindukana batazi ibyo byavuye makuru ajyanye n'ubutungane sentare nkuru y'intara ya Cibitoke yarayiciriye umunyoro w'imyaka itatu abantu babiri regisi niyo nizeye na hoje habyarimana munyororo w'imyaka ibiri bagirizwa ubusuma bw'impene zibiri bafatanywe aho bacira urwo rubanza akaba abo bacira urwo rubanza nako akaba ari abana bafise imyaka cumi n'itanu kandi bakaba bariyemereye icaha muri urwo rubanza nyine amanza wa repubulika we yari yabasabiye umunyororo w'imyaka indwi urongoye sentare nkuru ya Cibitoke amenyesha ko ari mu ntumbero bihaye yo guhasha abasuma kuko hamaze iminsi yacibwa imanza zikibiriraho abo bantu ngo bakaba bagiye gushikirizwa ubutungane abantu batanu barimo abakenyezi babiri bari mu minwe y'igipolisi mu rumonge kuva kuva mu gitondo cy'uyu wa kabiri bose bafatiwe ku mutumba gatete muri komine n'intara ya rumonge bakagirizwa guteka kanyanga hasheshwa maritiro, ibihumbi bibiri n'amajana atandatu na mirongo ine n'atanu ingunguru cumi n'imwe hamwe n'amabido manini manini ane birafatwa ujejwe ibyigwa kuri lise ya rutana ni mu ntara ya rutana ari mu minwe y'igipolisi cyo muri iyo ntara kuva ku muhingamo w'uyu wa mbere Emmanuel Nsengiyumva rikabazwa abazwa ku izimira ry'imashini nyabwonko ngendanwa cumi na zitanu ziherutse kwibwa kuri iryo shure mu buryo gushika ubu bamwe mu bakora kuri iryo shure batarasobanukirwa ni mu nyuma y'aho umuyobozi wabo abamenyeshereje ko abazibye buguruje imfunguruzo z'incurano mu makuru ajyanye n'indero amanota mirongo irindwi ku majana abiri n'imiburiburi niyo yafatiwe ko ku banyeshuri bakoze ikibazo kibaha uburenganzira bwo kwinjira mu gisata kigira kabiri cy'ishuri nshingiro nayo ijana na cumi ku majana abiri nayo niyo yafatiwe ko ku banyeshuri bazoja mu mashuri atunganya ibyigwa by'ubuhinga namwe y'abazoja kwigisha abandi canke afise uburaro Ibyo byamenyeshejwe n'umushikiranganje w'indero inyigisho z'ubuhinga n'imyuga mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru kuri uno wa kabiri. Jean Janvier Ndirahisha akamenyesha ko amashuri y'abigenga yaronse eh, munsi y'ibice mirongo 200 kwijana yategerezwa kugara ariko ko amwe ataronse n'umunyeshuri yamenye ubushikiranganji bwaciye buyica mu migwi ibiri tumukurikira tuzofatira ku manota ijana na cumi ku manota amajana abiri muri ya mashure y'akarorero igihugu c'uburundi cashiraho kubera ko tubanza kuraba ukuntu abanyeshuri barushanijwe ku ntara ku ntara muri mwanya ntaraboneka amanota yabo ariko ntituzoja munsi y'amanota ijana na cumi ku majana abiri twagomba tubonereho kandi eh, no gukeza amashure yashoboye eh, kuba ya mbere mu gihugu na cane cane abanyeshure icumi ba mbere bafise amanota ashika mirongo icenda eh, kwijana ijana hama ikindi naco twagomba twibutse nuko mu ntumbero yo kugarukana akanovera mu mashure amashure y'abigenga adashikana ibice mirongo ibiri ku kubamenye twategerezwa kuyugara ariko kubera ko hariho abo usanga atari umunyeshuri n'umwe yamenye nicyo gituma twafashe ko tuyaca mu migwi ibiri hariho ayo dufatira ko tukugara igice cya kane cy'ishuri shingiro ni ukuvuga umwaka w'indwi n'umunani n'uw'icyenda ikindi gice eh, ni uko duca dufata uwundi mugwi w'abagerageje nabo tugaca tubaha imyaka ibiri yo ko yo kunagura ibikorwa byabo tugaheza tugaca twugara ishure ryo mu windwi ni ukuvuga yuko batakira uwindwi mu mashure ya leta naho nyine hariyo amanota dufatirako eh, ku rugero bamenyesheje abatazoba bayashikanye tuca dusaba yuko dukura abayobozi b'ayo mashure ariko igikorwa ntikizoba gihagarariye ngaho gusa kubera ko umuyobozi ugira amenyeshe ni uko harimo uruhara rw'abakora muri iryo shuri dufatiraho igikorwa tugifatanije n'abajejwe indero mu ntara n'abajejwe indero mu makomine reka n'ababyeyi turabe uruhara rw'umuntu wese kugira ngo abanyeshuri ntibamenye ku rugero rushimishije Janvier Andirahisha n’umushikiranganji w'indero tugaruka mu makuru ajanye na politiki imyaka cumi 18 irarangiye hatewe ku mukono ku masezerano y'amahoro y'Arusha Silvestre Ntibantunganya aho zarongoye igihugu cy'u Burundi akavuga ko ayo masezerano yafashije igihugu ngo gishobore kuvabanura na kahise kabi kagihekuye ayo masezerano ngo hari byinshi yafashije kuko n'inzego zatowe zarubahirijwe bahunze bagataha mu gihugu naho n'ubu bishika bagahunga President Silvestre Ntibantunganya akabona ko ababona ko amasezerano yarusha ataco yoba kimaze bihenda tumukurikire yarafashije cyane igihugu cy'u Burundi kugira ngo gishobore gutangura kuvavanura n'akahise kabi cyari kimazemo imyaka n'iyindi kandi kahise kabi kagihekuye kahise kabi katumye hari abarundi injojo n'injojo batabakomoka bagahungira mu bindi bihugu kahise kabi katumye igihugu mbere gisubira inyuma no mu by'ubutunzi ko iyo abantu bangana nk'uko bapfuye cyangwa bagahunga urumva ntibishobora kubura ingaruka hanyuma kubera yuko inzego mu barongoye abandi cyangwa mu mboneza batahuye yuko atayindi nzira atari kwica abantu bakaganira urabona ko baganiriye twaganiriye gushika aho dushika kuco tubona twese cyo tubera ishingiro kugira dutangure intambwe nshasha bituma uburundi butongera gusubira muri izo ngorane genda uvuga yuko hari byinshi yashyitse ko ugiye kuraba n'ingene uburundi bwari ko bugenda bwitunganya butunganywa neza ntihagire amarorega nk'ayo twaratubona yaba tukabona yuko hari inzego abarundi batora zikamara igihe cyatorewe tukabona yuko abarundi bari barahunze ari benshi bahunguka kubwo yahoze arongoye Burundi ngo nyabona abanyapolitike nibaje hamwe baraba icokoka kugira abarundi babaha icizere mu gutanga inzira itomo izotuma babakurikirana n'ubu nyene perezida silvestre ntibantunganye ni ukuza iyo tuva turakunda kuvuga ngo turaraba iyo tuba ugiye kuraba amatora yose yabaye muri kino gihugu abayatunganya bakayumvira ni ukuvuga abari ku butegetsi bayatunganya cyangwa akayumvira agira bati byogenda gute kugira ngo tuzotsinde mugabo wagenda kuraba ugasanga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe si abashaka yuko independance yogenda ubushake kuriya batsinze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu igihe haba amatora ya demokarasi erega bayatunganya bayatunganye bagira bati azobe amatora twe dutsinda bagira bati none si twe twiyumviriye amasezerano n'ubwo barundi si twe twiyumviriye gushinga ibwirizwa shingiro rishasha si twebwe ibyo byose rero bizozana ingaruka nziza kuri twebwe mu matora yo mu bibiri na gatanu ndoza kuraba neza yuvuga yuko frodebu cyane cyane frodebu na iprona bari muri rya leta mfatakibanza egome na sendepte bamaze kwinjiramo yovuga yuko iprona frodebu bifuza gutsinda mu ry'amatora mugabo sibo bacinze niwe koko abantu bashobora kwibonamo babone n'ingene bashobora mu nyishyu ariko baratanga gutuma abandi bagira ukwizera batari muri iyo migambwe yabo bari mu yindi mico y'igihugu umunyapolitiki azengeza gutyo niba ariko ararondera inzira nziza yo guhagarara neza amasezerano yarusha Sylvain ntibantunganya aho arongoye Burundi akaba yakuye kuri telefone na mugenzi wacu Francine ndiho kubgaye batumirira amate turagaruka tuvuga ibijanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru Isanganiro Isanganiro Iradi ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani ano makuru arabandanya tubibutse ko mushobora kuyakurikirana ku bumenyi kuri wezi itatu akaburungu isanganira akaburungu org mushobora kandi no kugira icyo muyavuze ko ku rubuga rwacu rwa facebook eh, amakuru ajyanye n'umwuga wo kumenyesha amakuru urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora sensor sense ruriyamiriza ibyaraye bikorewe abamenyesha amakuru batatu bo muri radio y'imico kama ababujijwe n'igipolisi gukora akazi kabo hitwa Kigeli ni muri komine ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura urongoye ubwo gwego Nestor banka umukunzi mu kiganiro kubamenyesha makuru kuyu wa kabiri akaba yemeza ko abamenyesha makuru barenganijwe naho umuvugizi w'igipolisi c'u Burundi bihakana kubwiwe ngo kubona barabujijwe hararenzwe itegeko rigenga kumenyesha amakuru mu Burundi kurikira urongoye ugwego sense Nestor umukunzi ejo ku munsi wa mbere igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi harashyitse ingorane hagati y'abamenyeshamakuru batatu yariko ipfa itongo riri muri iyo komine muri icyo gihe ah, abamenyeshamakuru baravuze yuko ari abamenyeshamakuru barerekana n'ibibagenga ariko rero akazi kabo ntibashoboye kugakora ku bw'ibyo bakavuga yuko eh, kandi nkako barenganijwe biciye mu kutubahiriza ingingo ya cumi na rimwe iri mu itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha amakuru ivuga yuko umenyeshamakuru mu gihe ariko arakora akazi kiwe afise uburenganzira bwo gukingirwa mbere n'ibikoresho byiwe bigakingirwa umuvugizi w'igipolisi ah, avuga yuko abamenyeshamakuru batafashwe nabi nk'uko babivuga ariko twebwe muri urwego rujejwe gucungera umwuga wo kumenyesha amakuru icyo twabonye ni uko abamenyeshamakuru batavuye bakora umwuga wabo akazi kabajanye ibyo rero uh, biraduteye umutima uhagaze uh, kuko mu gihe umumenyeshamakuru agiye gukora akazi yubahiriza itegeko aba ariko akora ibifasha igihugu n'abenegihugu tukifuza rero ko ibyo bintu bitosubira urwego rero rugasaba yuko ugukorana kwiza hagati y'abamenyeshamakuru abajejwe ubuzi butandukanye mu gihugu vyokomezwa maze tugakora dusenyera ku mugozi umwe ku neza y'igihugu nesita aho banki umukunzi arongoye urwego sense amajwi yiwe tukaba tuyakesha mugenzi wacu Placide niyo mwungere amakuru ajyanye n'ubudandaji ubwoko burenga mirongo ibiri bw'ibinyobwa by'umutobe mu rurimi rw'igifaransa nibyo byafashwe n'ikigo kijeje gusuzuma ko ibidandaza bikwije amategeko BBN muri ibyo ngo ibishika icenda byarashizweko ikimenyetso kidatanzwe n’icyo kigo P Claude niko umuyobozi ufata kibanza w'ico kigo kiretse abo mu isoko nkuru ya ngozi n'inkuru ya polinari muzagara izo nkuru zivuga ko abajeje intwaro mu ntara ya ngozi batanze ikiringo c'indwi gusa kugira abadandaza kamwe kamwe eka n'abaranguza bose bo mu gisagara ca ngozi bazobimukiye mu isoko nshasha yo mu vyegwa muri komine mwumba abadandariza mu isoko nkuru ya ngozi bavuga ko ibyo bintu atavyo bazi kuko batarabimenyeshwa n'ababaserukira urongoye abo badandaza reka n'icegera ciwe bavuga ko ivyo bintu ari bihuha kuko ngo ingingo nk'iyo idashobora gufatwa batagishijwe inama bakamenyesha ko icyo bazi ari uko ibyo kwimukira muri iyo soko y’umubyegwa biraba abaranguza amamesa bo benshi muri bo bamaze no kwimukirayo hamwe rero n'abo bose badandariza mu bibanza bikwiragiye aho mu gisagara ca Ngozi atari rero abo mu isoko nkuru tubibutse ko hari abaranguza amamesa batanu bo mu gisagara ca Ngozi bafunzwe mu ndwi iheze kubera bahanse kujya aho mu vyegwa bakavuga ko atabagurira baronka ugereranije n'abaraho mu gisagara ca Ngozi Ingozi Bonari Muzagara Radio Sanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu bucana ayandi y'amagara y'abantu yo kuri uyu wa kabiri bandanye tuganira ku bijyanye n'indwara ya asima mu bihimba by'ihemero muganga francois ndi kumwe nayo yanonosoye iby'izo ndwara avuga ko iyo asima ivugwa umuntu akaruhuka kujya arasubira mu makiriza ariko rero ngo ariko rero ngo birakenerwa ko umurwayi amenya ingene bivuza bivura ko. uwo muhinga avuga kandi ko iyo ndwara itavuwe neza ishobora gutera ubumuga ucana ayandi y'uno munsi ni francine ndiho ku bwayo baganiriye muri bucera yandi y'amagara y'abantu heruka ku indwara ya asima ifatira mu bihimba by'ihemero muganga François ndi kumwe nayo yanonosoye ibijyanye no kuvura izo ndwara avuga ko ifata abana n'abakuze ariko rero ngo asima irafise umuti muti wa asima nyamukuru si binini tumira mu kanwa nyamukuru ni umuti uhemuka ukaja mu mahaha honyine hagwaye kuri uwo guhemuka umuti rero kenshi abantu birabagora ugasanga aribaza ko umutahemuka apompa uheze ushika mu ugasanga wisuzumye ugasanga bwa bundi napompa wa muti wose apompa aho kuja mu maha witumukiye kandi we nabimuheretse we nyacewe ati jewe nuko vyama n'ubundi impomvyi nzabona agapfungu kagiye igihe cyose rero umuntu agwaye akoresha ujya muti w'ipompe akabona pompa kotsi kagenda ni ukuvuga yuko kajya kose kagiye niwo muti uwo mukijije eh, kuba ko umuti utabushyika mu mahaha ibyo rero maze muganga amaze kubisuzuma areza akamwigisha uko umuti woshika mu mahaha neza hanyuma ukamugirira akamaro mvuze ko eh, nyamukora imiti yo guhemuka mugabo harimo n'imiti yo gucarisha mu kanwa mugabo ko byiza iyo miti yo gucisha mu kanwa nari umwana we ntacyo ashoboye kwimarira ntashoboye kwiga neza kuko yamagwaye yamara magoyagi urumva umuntu adahemuka ntaheza ngo agire agire umwete nta ashima guma yicari iyo ni ingorane ya mbere ingorane ya kabiri ubwo cyane ku bantu bakiri batoyi baraheza bakagira igikiza kikamugara ugasanga nkamukuye agashati ugasanga afise igikiza cya kidafise uko cyateza kumera ku muntu akomeye hanyuma rero ni nk'uko yasuma ko uguma mu makirize niko byaratevye usanga amahari atevye agasinzikara akamugarirayo Reka no kuyirinda birashoboka uwo muhinga mu kuvura indwara zifatira mu bihimba vy'uguhumeka akabishira mu mico itatu hari ibyo twita prevention primaire hari twita prevention secondaire na prevention tertiaire umuce wa mbere wowo abavyeyi bwa mbere bawumenya ko kibuza kubuza abana ko bahura n'umuyaga ngo ni uko bakiri bato cyane uko wabuza ko bahura n'umuyaga niko ubagira ibimuga ukazosanga bamaze gukura umubiri wabo ntukishobora kuwumenyera ibizana n'uwo muyaga ukaba usanga rero bituma abo bana baca batangugira ibintu by'indwara zijyanye n'ibyo ibyo twita amayarereje hanyuma prevention secondaire ni vyerekeye barya abantu usanga bagwaye amarinite amasinezite abo rero igihe utavuye neza aya masinezite baba bashobora kuzoheza nabo bakazogwara mu buzima bwabo icyitwa asima urugero rwa gatatu ni ibyo nita prevention tertiaire ni ukuvuga yuko aba umuntu ntabwo amaze gukora asima bice bisaba rero yuko uwo muntu umuvurira asima ukayikontorora akabaho atagira amakiriza umurwayi wa asima ngo arakwiye kumenya ko atazokwama agwaye iminsi yose muganga François ndi kumwe nayo agashikiriza ko iyo umuntu abyifashemo neza biheza bikamufasha guhema nk'abandi bose francine ndiho ku bwayo urakenewe no kuri iyo bucana yandi turangirije kwa hano makuru ko turabashikiriza nshimire mwe mwese mwayateza abiri Audrine ndayikeza wamfashije mu buhinga bw'ivyuma ndagushimiye Eline Bell nibigana yabashikirije ndabifurije kugira umutaga mwiza n'akayabagu kubashoboye kubironka murakotse